И наистина, <clears throat> атмосферата во светот се вжештува во секој поглед. Еве, па и самите временски услови. Приметувате сигурно деновиве дека има пеколно лето во Западна Европа, што не е својствено, нели? Но ете, некако полека-полека се доближува и на кај нас, кон Источна Европа и на Балканот. И според прогнозата ќе го осетиме тоа, посебно ова наредната седмица. И јас се надевам дека ќе трае кратко, зашто не сакам жештини, како и повеќето од вас сигурно. Но <clears throat> се вжештува атмосферата, како што кажав и на секој друго поле. Не знам дали заблежувате дека светот навлегува длабоко во еден хаос, во секоја смисла. Светот не е само Грција може би, или не знам. Светот навлегува во хаос. паралелно со тоа, ќе видиме како ќе се одвиваат работите и во самата црква, затоа што знаете дека од 2. јули започна заседава Генералната конференција во Сан Антонио и тоа ќе трае до 11. значи до следната сабота. Знаеме дека најзначајно место ќе земе она гласање во врска со а, на жени, да или не, ќе видиме за тоа, ќе бидеме и, и вие ќе бидете благовремено информирани, меѓутоа, она што до сега се случи, вчера беше реизбран Тед Вилсон за председател на Генерална конференција, што дава надежи дека сепак работите одат во позитивен смер, затоа што тој, како секој човек, со своји слабости, нели? Меѓутоа, сепак е од конзервативниот дел, така да а, делегатите што го избрале него, верувам дека нивното расположение повеќе ќе биде во правец на тоа да да сепак одат по патот кој што го трасирал Бог, а не да направат расцепи нови проблеми во самата црква, но чинам дека некако тенденцијата оди во тој правец на хаос, не само во светот, туку и во црквата. Но наше е да се молиме да, да не биде така, односно да сепак, иако Господ дозволи хаос, значи тој го дозволил со некој одредена цел. Додека заседава Генерална конференција во Сан Антонио, односно пред да почне, оно што мене ми го привлече вниманието, сигурно и на вас, беше настанно што се случи на 26 минатиот петок. Што се случи тој ден? Ден кој што ќе остане запаметен во историјата преце на американскиот народ. Врховниот суд, значи Врховниот суд, највисокиот суд на Соединетите Американски држави ги легализира истополовите бракови. Значи на ниво на сите 50 држави. Тоа значи дека оние 3-14, кои што останаа како држави каде што е забранет ваквиот брак, им е наложено да ја подигна таа забрана и да овозможат да Значи, може да се склопуваат легално истополови бракови на целата територија на Судете Мерфиски држави. Веднаш после таа одлука на Врховниот суд, на Facebook профилот на Обама, значи тој не ми е пријател да се разбереме на Facebook, туку тоа го прочитав како информација. И е а, мислам ништо страшно и да ми е пријател, значи. Имам еден куп пријатели на Facebook кои што не ги не познавам. Но само да кажам дека информацијата не ми е директна од Facebook затоа што тој ми е пријател, туку го прочитав ова како информација и е веродостојна Значи, веднаш после одлуката на Врховниот суд во петокот на 26 да дозволи да ги легализира истополовите бракови, Обама на својот фейсбук профил ке запише «Што току победи љубовта?» Ништо чудно, мислам, и за председателот на Соединените Американски држави да, да меша баби и жаби. Мислам, која прашање любовта, затоа што светот воопшто не познава што е љубов веке и меша многу поими, покрај любовта и многу други. Замисли си, што току победи любовта? Веднаш после тоа, мислам дека беше истата вечер, Белата куќа во Вашингтон беше, беше осветлена во боите на виножитото. Знаеме, и знаете, верувам, сме зборувале боите на виножитото, всушност знамето со боите на виножитото е знаме на таа геј заедница или ЛГБТ заедница, како ја викаат. Во знак на подршка на веќе усвоениот закон. Некои наши адвентисти побрзаат да тоа го поврзат со последното време, што е легитимно и во ред, и со наскоро донесување на неделниот закон гледајќи спој овде, затоа што бракот се урива следи кој? Соботата. Затоа што тоа се тие две институции кои што Господ ги даде уште во, во еден. И тие се наистина неразделно поврзани. Еве што вели Елен Вајд во, во еден друг цитат вели дека тие се како близначки институции институции близначки. Толку нераздвоено поврзани. Бракот и саботата. Во еден друг цитат, значи, во, читам од образу, э, воспитување, се извинувам, книгата на Левајд воспитување, на страна 222 или на 250 оригинално. Значи, 222 лесна за помнење. Во главата, која што носи наслов Денот за одмор, значи, станува збор токму за саботата, вели и денот за одмор, значи и соботата, и семејството се воспоставени во еден. И Божја намера е тие да останат нераскинливо поврзани. Господ нераскинливо ги поврзал, така ги создал, уште во еден овие две институции, и негова намера била да бидат нераскинливо поврзани. И сега, според ова, може би може да се очекува, ако тие се толку тесно поврзани меѓу себе, да бидат тесно поврзани меѓу себе и носењето на овие закони за уривање на овие две институции. Значи, еве, законот за легализација на геј бракови веќе е донесен, како што кажавме на 26-ти. Во петокот тоа се случи. Говориме за во Америка, меѓуто знаете што ќе се донесе во Америка, после многу лесно го прифаќи цел свет. Скоро цел свет. Така да, ако Овој закон веќе е донесен, може би, во догледно време да се донесе и неделен закон. <laughs> Според мене тоа би било многу полесно, затоа што ако се има предвид дека мислам дека веќе повеќето од судиите во Врховниот суд во Судените Мрикси држави се католици. Се замисли се ако тие гласале, не да верувам дека сите, ја читав некои изјави на Самуел Алитоли, како се викаше тој што одскоро беше избран за дел од Врховниот суд, гласал против. Меѓутоа, ако повеќето се католици и гласале за еден закон, за како што е ово, и легализација на истополови бракови, тоа беше колку полесно тие, истите би гласале за донесување на еден закон. Мисло, логично е дека тоа би можело да, да следи и тоа многу полесно да биде донесен, овој закон. Како и да е, мене темата не ми е таа. Чи значи, како и да е, веруваме дека живееме во последно време. Така да може да се случи и неделен закон многу скоро. А што значи донесувањето на неделен закон за адвентниот народ? Знаете ли што значи? За адвентниот народ. Крај на времето на милост. Тука донесуваме конечна одлука и тука ќе се види кој е на чија страна. Значи. Воред, овој врховен суд донел во својата историја повеќе работи кои што допринеле за да еродира моралот во Соединените Американски држави, а последователно на тоа и моралот во светот. И ја ќе спомнам само два други предходни настане. 62 година донесена е одлука за укинување на молитвата и Библијата во училиштата, во јавните значи училишта. До тогаш било дозволено и се практикувало да учениците се молат и да се послужи некојаш и со Библијата, меѓутоа од тогаш не. 73 година е легализирана абортусот. И сега доаѓаме до 2015 година во модерен 21 век кога се легализирани и геј брак. Сето тоа кажува каде оди моралот на светот. Че овој свет станува наистина грозно место за живење веќе. Неподносливо. Но нас не треба тоа многу да не секира, односно да не растревожува и да не депримира затоа што овој свет, ваков како што е, не е нашиот дом. Нашиот дом Господ го, нашите домови Господ ги подготвува таму горе. И Врховниот суд може да донесе или е нашиот суд овде, или било кој друг суд може да донесе било какви одлуки, за нас тоа ништо не важи, затоа што наш врховен владетел и судија е Господ Бог. Ова одлука на Врховниот суд на Америка не може да смени неколку работи, нито пак било кој друг суд, ви кажам не може да го смени фактот дека Господ и понатаму останува Господ. Господ и понатаму е Господ. Еве да читаме стих во Исаија. Исаија 46 глава. 9 и 10 стих. Таму некаде вториот дел. Јас сум Бог и нема друг Бог. Никој не ми е сличен. Оној сум кој од почетокот го открива свршетокот и јавува однапред за она што уште не се збиднало. Јас велам, мојата одлука ќе се исполни. Ќе извршам ше што ми е по волја, а не одлуката на било кој суд. Господ е врховен владетел на целата Вселена. Неговата одлука ќе се исполни, неговата волја ќе се исполни. Значи, покрит тоа што Врховниот суд донел одлука за легализирање геј бракови, тоа не го менува фактот дека Господ и понатаму останува Господ. Пословици 19.21 Пословици 19.21 <clears throat> Има многу замисли во човековото срце. Но што ќе наоми Господ, тоа ќе биде. <laughs> Многу силен стих. Псалм 103.19 Псалм 103.19 Господ го постави својот престол на небото и неговото царство владее над се. И дали треба да го спомнеме, а секој да го треба да спомнеме Малахија 3.6. Отворете за Малахија 3.6, значи тоа е последната книга од Стариот Завет, Малахија 3.6. Како гласи овој стих? Зошто јас, Господ, не се менувам. То што нешто Врховниот суд сменил и донел како некоја нова одлука, модерна, современа, не знам каква и да е, Тоа не го менува фактот дека Господ и понатаму Господ и Господ не се менува. Втора работа, и Врховниот суд на Соединените Американски држави било кој друг суд не може да осмени фактот дека бракот го дефинирал Бог. Точно на самиот почеток. И еве имавме еден оддел од пуката денеска. Бракот го создал, а, а, мислам, Господ го создал бракот и го дефинирал. Господ го создал Адам, а потоа му дал жена. Ева, че значи, Господ не му го дал на Адам стево, му е дал Ева, не му дал животно, туку му дал задача да ги именува сите животни и видел дека сите се во парови, па за да свати дека ете на него му фали нешто. И му дал жена, на мажот тоа му треба. И бракот е меѓу маж и жена. Значи, Господ го дефинира бракот. Не може било кој друг суд или било кој човек на оваа планета Земја грешник, како што и секој од нас е грешник, да го редефинира бракот. Па да сега брак може да биде, знаете, дури беше подсмешливо. Значи, што се случило? Веднаш после донесувањето на, на ова одлука, е вчера баш прочитав. Бог заборев името на човекот, не е ни битен. Работил во некоја компанија, не е ни битна која компанија е се е исмевал на оваа одлука и може би на изјавата на Обама што току победи љубовта и објавил на својот фейсбук профил вакво нешто. Се сликал со своето куче на сликата, вика, ја, јас го сакам моето куче и тоа ме сака мене. Така да, нема проблем, че значи ние можеме утре да влеземе во брак. Зато што ти е така поаѓаат од таа некоја гледна точка. Демега се сакаат двајцата и сега да овековечат таа љубов следува брак. И знаете што се случило? Добил отказ од работа. Веднаш добил отказ од работа и пишуват, вели таму, па добро, јас не сакав сега да, да врегам некого, меѓутоа не бев ни свесен дека некој <laughs> мене ми го следи фейсбук профилот од компанијата или не знам од кој таму. Леле, луѓе во кој свет живееме. Утре ќе ни забранат од говорниците, какви што се овие од црквата, да, да зборуваме Оно што е вистина. Меѓутоа тоа, што и да е, и како и да е, и какви одлуки да се донесуваат понатаму во овој свет, не го менува фактот дека Господ е Господ, дека Господ го дефинирал бракот. И дека бракот е меѓу маж и жена. И точка. Трета работа што Ние на одлука на било кој суд на овој свет не може да, да го смене фактот дека хомосексуалноста е гад во Божите очи. То Библијата јасно го кажува. Ајде да отвориме во Левит 18.22. Левит 18.22. Овај стих е доволен. Не легнувај со маж како што се легнува со жена, Тоа е гнасно и одвратно. Што понатаму, излишен е секој коментар. Станува збор за нешто што е гнасно и одвратно. А тоа што току е легализирано во земјата која што е, ја викрат, колевка на демократијата и така натаму. Така Мегуто нам не, тоа не не зачудува, нас не не зачудува сето тоа, затоа што знаеме што е Америка и која е Америка, за жал не е тоа она што беше. Протестантската Америка. Видите какви закони носи. И нема да не зачуди утре да таа протестантска Америка, која што дозволила, ги примила сите оние бегалци, да кажам, избегани од прогонот на католичка црква од Европа, значи, заштите им дала, и дала слободна воля, како што Господ дава слободна воля, да утре ја ограничи таа слободна воля до секи неделен закон. Да, тоа ништо нема да изненади. Во тој правец оди светот. Или, дали да читаме Римјаните прва глава, ајде да прочитаме Римјаните прва глава некои стихови. Да не речат некој пат тоа е Стариот Завет. Имаше интересна дискусија, не знам, може сте гледале, презвитер Ивица гостуваше на Нова ТВ, и беше, тоа беше еден разговор со Борјан Јовановски, каде што новинарот, каде што ми се допадна, значи, како сето тоа Ивица го образложи. Темата беше баш тоа, геј браковите и, и јогата, меѓу другото беше исто така тема, мада тој одговараше на повеќе други поставени прашања. Но, римјаните, Прва глава 26 и 27 стих. Затоа Бог ги предаде на срамни страсти. Нимите жени го заменија природното обштење со неприродно. Што е нешто неприродно. Развратно, одвратно, гадно. Мажите исто така го оставија природното обштење со жена и се распалија со сладострастност еден кон друг. И пасте, некој ќе рече ова било болест или не знам што. Чит, дали ги читаме стихови? Секој обид да хомосексуалноста, како и било што друго се представи не како греф, туку како нешто, не знам, друго е оправдување на, на истото. Значи се распалија со сладострасност, еден кон друг правејќи мажи со мажи срамни работи, добивајќи заслужена плата во себе за својата заблуда. Знаете ли која била платата за вакви нешта во Израел? Вратите се во Левит, сега во 20 глава. Леви 20, 13. Ако маш легне со маш, Леви 20, 13. Како со жена, двајците ќе направат одвратно и гнасно дело, повторно, одвратно и гнасно дело. Нека и бидат предадени на смртта. Тоа е крајна гнасотија, вели овде стих. Што следело? како казна за ваквиот грев? Смрт. Прво послание до коринјаните, значи, де Стар Завет, де малку Нов Завет, прво послание до коринјаните, шеста глава. Ова може, значи, до, до дека сега зборувам, ова може некој да рече, па е, сега ти ги осудуваш хомосексуалците. Секој греф, не само хомосексуалност, е под осуда, Божија осуда, под осуда на законот. А друго е тоа што Господ дошел да го спаси грешникот, <laughs> како и, и мене, како и сите нас, така и хомосексуалците, сите оние кои што западнали во таков греф. Но читаме прво Коринјаните 6 глава, 9 и 10 стих. Или не знаете ли дека неправедниците нема да го наследат Божето царство? Или, јас се извинам, ќе го ставиме за подосно малко овој стих. Ке види зашто. Четврта работа, било кој суд не може да го промени фактот дека гревот е се уште грев. Она што било вчера грев и денеска е грев. Што е дефиниција за гревот? Беззаконие, кршење на законот Ако ова било грев во тоа време, денеска, зашто не е грев за некој? Што се сменило? Господ не се менува. Гревот и понатаму е грев, се менува свеста на луѓето, веројатно. Односно, колку луѓе толку желби, колку повеќе желби, толку повеќе слобода, да, точно барање на така наречена слобода. Значи, ниједен суд не може да го промени фактот дека гревот е грев. И дека и не може да го промени фактот дека грешниците ќе зарашат во огненото езеро. Може ли тоа Врховниот суд да го, измени, да го смени? Не. Еве да читаме Јован 3.3. Во овој контекст сега ќе го прочитаме прво Коринќаните, меѓутоа Јован 3.3. Најнапред. Што му вели Исус на Никодим? Познати стихови, односно познат стих. Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, тој не може да го види Божјото царство. Ниједен наново што не е наново роден, не може да го види Божето царство, не може да биде дел од Божето царство. Откровение 20 глава. Ќе читам од 11 до 15. Откровение 20. И видов голем бел престол и оној кој седеше на него од чие што лице побегнува земјата, побегна земјата и небото и не се најде место за нив. И ги видов мртвите. Овде е судот на мртвите, меѓутоа конечниот суд, сушност. Големи и мали, како стојат пред престолот и се отворија книжните свитоци и друг книжен свиток се отвори, книгата на животот. И на мртвите беше судено според оно што е запишено во книгите, според своите дела. И морето ги предаде своите мртви, кои што се во него, и смртта на, и подземјето ги предадува мртвите кои се во нив, и секој беше суден според своите дела. И смртта и поземето беа фрлени во огненото езеро. Тоа е втората смрт, огненото езеро. И кој не беше запишан во книгата на животот, а тоа сите оние кои што не биле наново родени, беа фрлени во огненото езеро. Ова никој суд на светот, па не врховниот на судните брикси држа не може да го смени. Факт е дека гревот е грев, грешникот завршува таму, хомосексуалноста е грев, одвратно и гадно нешто, и како и на секој од нас, така и на хомосексуалистот му е потребно покаяние, обратување, наново раѓање, враќање назад кај Господ. Тоа се факти кои што никој суд не може да ги смени. И една друга работа која што се вклопува совршено во денешната лекција е фактот дека ниједен суд не може да го смени овој факт дека пред сите нас е едно големо дело, еден налог кој што треба да се заврши. Налогот даден во Матеј 28.19, дека треба да одиме, да проповедаме, да ги учиме сите на она што Господ го заповедал. И да ги крштеваме во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Меѓу сите тие се и оваа група, хомосексуалците. Че значи, наша најголема грижа не треба да биде тоа кој суд што одлучил и како одлучил, затоа што а, во прашање американскиот Врховен суд, после што многу полесно ќе носат одлуки и други судови по други земји и нации, туку наша најголема грижа треба да биде грижата за душите кои што страдаат и умираат во гревот. Тоа е мисијата всушност на црквата, која што Господ ја повикал. И тие луѓе, како и сите други, може да се освојат само со љубов. Че беше поставено баш вчера прашање од сестра Мимица, како да се однесуваме спрема нив? Како, како секој грешник, со љубов и со разбирање, меѓутоа, јасно предучувајќи ги сите овие факти што предходно ги разгледавме, дека тоа е гнасно, дека тоа е одвратно, како што и секој друг греф е гнасен и одвратен пред Господа. На секој еден од нив и на нас ни е потребно покаяние и враќање. И тоа може само со љубов. Знаете, некои велат, некои кои што се осведочени, може би, за, за гревот на хомосексуалноста. Па не можам јас против тоа, па тоа е посилно од мене. Па зарем не е тоа крикот на Павле во Римјаните седма глава? Зарем не е тоа крикот на секој од нас? Секој од нас има некоја славост. Секој од нас има некој греф, нели, кој што постојано не сплеткува, за кој што зборувавме пред некоја сабота. Ајде да отвориме времејаните седма глава, да се подсетиме на тој текст кој што Павле отпосле, нели, ќе го запише. Таа борба што и тој ја имал, таа борба што може би некој од нас се уште има или сите ние. И читаме од 15 стих. Значи, седма глава римјаните. Така не знам што правам, зашто не го правам оно што го сакам, туку го правам оно што го мразам. Ако па го правам оно што не го сакам, се согласувам со законот дека тоа е добар. Зашто тоа веќе не го правам јас, туку гревот кој што живее во мене. Имено јас знам дека никакво добро не живее во мене, односно во моето тело, зашто желба за добро има во мене, но не и сила за да го правам тоа. Че ова не е наново роден човек, ова е човек само кој што е осведочен за, за гревот и, и мака мачи, не знае како да го најде излезот. И тоа не не мора да биде комански солност, пак ќе, ќе потврдам. Тоа е било кој грев, секој од нас нешто не мачи. Излезот на хомосексуалецот е истиот излез како и за секој од нас. Именно јас знам дека никакво добро не живее во мене, односно во моето тело, зашто желба за добро има во мене, но не и сила за да го правам тоа. Зашто не го правам доброто што го сакам, туку го правам злото што не го сакам. А ако го правам она што не го сакам, не го правам веќе јас, туку гревот кој живее во мене, че два пати повторува овде Павле, се повторува самиот себе. И така го наоѓа, го наоѓам овој закон дека и кога сакам да правам добро, злото е близу. Вистина, со мојот внатрешен човек наоѓам наслада во Божиот закон, но гледам друг закон во моите членови, кој војува против законот на мојот дум и ме заробува под законот на гревот, што е во моите членови. Беден човек сум јас, кој ќе ме спаси од ова смртно тело. И одговорот и за нас, и за секој комосексуалец е Исус Христос. Решението Исус Христос е спасението. Тоа е она што ние треба да им го однесеме на луѓето, во светот, па и на комосексуалците. Господ има се под контрола, не треба да се плашиме на крајот, чисто да спомнеме. Може би ке следува набрго и неделен закон. тоа како што читавме, она што Господ наумил, тоа ќе биде. Ние треба да се држиме до Господа, ние треба да му веруваме, а најлесно е да му веруваш на некој кој што не се менува, кој што е стабилен, кој што е постојано, таков како што е и вчера, и денес, и утре. Јас, Господ, не се мен. Малахија 3.6 Без оглед на тоа, кој суд, каква одлука, каков закон ќе донесе овој свет, не го менува фактот дека Господ не се менува. Дека Господ ни помогне, Господ, кој што не се менува, да и ние станеме цврсти, силни во верата, да и ние не се менуваме, и да ние отидеме и го завршиме делото на оваа земја, налогот што ни е даден. Ништо друго не треба да не загрижува повеќе од тоа. Зато што се уште има луѓе кои што не се осведочени. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.